Euskal Gehiengo Sindikalak irailaren hogeita zirako greba deitu zuen udaurretik eta aste honetan erregistratu dute. Gurean da horri buruz lehen e, eh, izketaldi bat egiteko edo lehen elkarrizketa bat egiteko arsoaldeko laben arduraduna, zorion hortigosa, egun hon? Eixo, egun Bueno, e, esan dugu, irailaren hogeita zeian greba, baina martxokoaren jarraipena. Ba, hori da, e, azken finean e, estatua ba, sekulako agenda gogorra e, aida erabiltzen eta ba, guk ere ba, bat amainan erantzuten ari gara orduan bai, ala da. Desobedientzia beraz e, beharrezkoa aurre egiteko murrizketa hoiei? Bai, zarantzari gabe, guk egiten dugun irakurteta da, e, Espainia honen barruan e, obedientzia itxu-itxuan edo e, ez baldin bagera beste estrategia batekin hasten eta handikan inposatzen zaigunaren aurrean, ba, beste alternatiba bat ere ikiten eh, jartzen ez, asten baldin badera, ba, ba jai daukagula, ez? Azken aldian, e, maiz, maiz erabiltzen dugun hitza da, murrizketak, murrizketak eta murrizketak, eta hoiek eh, herritarren eskubideak murrizteak, harri dute azkenean? Bai, gaina, eh, Espainiako gobernuak onartutako azkenengo reformak, ez, ba, pixkat, e, greba deialdi hau e, ba, loten, loten, loten dune ba, azkenengo erasoak edo, ba, eskubide laboralez gain, ba, eskubide sozialak ba, ba, benetan zapaltzen ditu, ez? Ba, langabetuek, langabetuak kriminalizatzen ditu, langabetia prestazioak e, ditu, fogasak pagatzen duen kantzidadea e, du, ba, azken finen, ba, ba, eraso, eraso bat bat abestearen e, ez? Lan erreformak ez du langabeziaren gutxitzea ekarri aste honetan jaso ditugu datuak eta igo eginda langabezia. Ba, eta guk uste dugu aurrerantzean ere, ba, ba, bueno, ba, daukaten agendarekin eta hartzen ari dian neurri guztiekin, ba, uste dugu, ba, bide beretik jarraituko dula, ez? Eta gainaz, langabezi egoten nahi da, baino gaina, ba, bezaren igoera ere izan dugu azkenengo, azkenengo asteetan, eta, eta, bueno, ba, egoera okerrera dijoa eta, eta alternatiba erik eraikipen ez baldin badugu lehen esan duan bezala, ba, ba bide beretik jungo gara. E, gaurko egunkari guztien azalean, Mariano Raxoi, Angela Merkelekin azaltzen da, eta Merkelekin bilerak, e, bilera egin ondoren, honek esan dio murrizketekin jarraitu behar duela, Raxoik? Bai, guk e, oso argi daukeu, e, e, bere ostiraletan, ez, e, normalen ostiraletan onartzen ditu e, alako neurriak, ba, Raxoik bere ostiralekin jarraitu, jarraituko du, ez, Eta guk ere, ba, gure erantzun dinamikarekin eh, jarraitu beharko dugu, baino, baina lehen esan duan bezala, edo buru jabetza lortzen dugu, eta gure bide propioa egiteko e, eskumenak lortzen ditugu, edo, edo bestela jarraitu beharko dugu. E, orain artean ikutuko etzena e, jubilatuen pentsioak e, izango zirela esan esan zuen eta esaten jarraitzen du urrasoik, baina dirurik ez badago nunbaitetik ere kendu beharko du, eta hurrengoa hori izan daiteke ez? Ba, enoski, Espainia kibra eran dago kasik, badakigu erreskate berria etorriko dela, eta errezkate berriak nola ez, ba, murrezketa berriak ekarriko ditu ez. Eta ja, pentsionistak, ba, nabarmentzen ari dira, e, egoeraren e, ba, krudeltasuna, ez? Ba, bai, e, bezaren igoerarekin, bai, dependentzia egoeran da hone jendeak jasotzen duen zerbituaren e, buruzketagatik, eta, eta guzti dugu, ba, ba, bai, e, pensioen jetxilera ere, ba, denbora gutxira, ba, ba etorriko dela. E, hemen EAN, Eusko Autonomia Erkidegoan, e, hauteskundeen atarian gaude, hainoa etxaidek e, atzo esan zuen, egoera ez dela konponduko hauteskunde batzuekin bakarrik? Hori, ja, oza, guk uste dugu hartzen diren erabakiak e, ekonomikoak ez, baizik eta e, politikoa direlak, azkenean e, politikak erabakitzen du e, zen horabide hartu behar dune herrialde batek, eta, eta guk uste dugu soluzioare politikatik etorri behar dela, baino, baina hauteskunde utxu batzuek ez dute, ez dute hau konponduko ez. Ni uste dute, bueno, bidea asko zere luzea guadala, eta eta erronka da ba, ba instituzioetatik ere ba bestelako eredu bat martxan jartzeko ba ba bitartekoak jartzea Bueno, bide batez esango dugu e, oi hartzunen greba komitearen bilera aste artean izango dela eta dei egin dutela guztiek parte herritar guztiek parte hartzera joateko eta gu joango gara oharsoaldean egingo diren mobilizazioen berri ematen. Zorion? Bai. Eta mile esker gaurkoan gurekin izateatekan. Oso ondo, eskerrik asko zuei.